Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Geçtiğimiz e, günlerde tam söylersek 4 Şubat tarihinde tütün deposunda açılmış Panoptizm sergisini konuşacağız. Zira son günlerine girmiş vaziyette çok kısa süreli bir ses yerleştirmesi Antoine Bujar bizlerle beraber bu serginin... E, fikrini e, ortaya koyan ve sonrasında da 3 yıl boyunca bu sergi için çalışmış dostumuz. Onunla bir mülakatımız olacak. Yeri Fransızca, yeri Türkçe. Antoine, bienvenue. Merci. E, Açık Radyo, encore une fois. <laughs> Maintenant, sur, sur, les, euh, sur les microphones. Ouais, pour la première fois. ouais. Euh, Panoptisme, c'est un travail de trois années. Ouais, quatre ans presque. Euh, quatre ans presque. Euh, c'est pas trop. <laughs> non, c'est, euh, c'était à la fois épuisant, mais en même temps très enrichissant. Donc, euh, donc je ressors euh, grandi de cette expérience euh, à la fois en France et en Turquie, euh, de toutes ces rencontres, de toutes ces avec les personnages du projet, avec mhm. bah, tous les Hachik Radio notamment, tous les partenaires qui ont participé de près ou de loin au projet. Il y a beaucoup de partenaires, non il y en a pas mal, ouais. pas mal, <laughs> je ne vais, peut-être pas faire une liste entière, mais en gros, il y a Hachik Radio, l'Institut français qui m'a soutenu un petit peu, il y a le ministère de la Culture en France, mhm il y a une grosse fondation française qui s'appelle la Fondation de France, qui m'a soutenu mhm. dans le cadre d'un projet pour les jeunes, euh, de soutien au projet euh, pour les jeunes de moins de 30 ans. Et euh, quels étaient les personnages qui sont aussi des sujets Du coup, en fait, j'ai rencontré pas mal d'anciens détenus qui, étaient, qui ont été incarcérés dans les prisons de Bayram Pacha et, Bayram Pacha et, et Sainte-Anne en Avignon. Mhm. Euh, donc euh, une prison en France et une prison en Turquie. dans le projet, maintenant, ils sont sept. J'en aurais rencontré beaucoup plus, mais euh, malheureusement, où il a fallu faire des choix dans, le montage. parce que j'ai récolté plus de 30 heures d'entretien. Donc là, l'exposition fait 45 minutes et tourne en boucle. Mhm. Mais à la base, il y avait une création radio qui dure une heure et demie déjà, pour passer de 30 heures à 1h30, <laughs> c'était euh, assez dur. Donc il a fallu faire des choix sur euh, ce que j'avais envie d'exprimer dans ce projet-là. Mhm. Parce que certaines personnes disaient des choses euh, très intéressantes, mais soit la façon de le dire, soit le propos n'était pas le plus intéressant à, mon goût. Donc du coup, j'ai dû faire des choix sur, sur tout ça. Quoi. Ouais. Donc un petit pause pour la traduction. Evet. Öncelikle 3 seneye yakın çalıştın değil mi diye sordum. Neredeyse 4 sene e, dedi Panoptizm. E, sergisi çok e, uzun sürdü ama bu süreçte de beni de epey eğitti ve büyüttü diye belirtti. Üstüne üstlük karşılaştığım kişiler bu sergi hazırlık sürecinde de çok kıymetliydi. Türkiye'den e, Fransız Kültür Merkezi'nin küçük de olsa bir desteği oldu. Açık Radyo'nda yine küçük de olsa bir desteği olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra Fransa Kültür ve İletişim Bakanlığı'nın özel bir desteği var ve La Fondation Constitution de France, n'est-ce Bu dekli jön. Ee, özellikle genç araştırmacılara burs sağlayan bir başka Fransız e, kurumunun bu e, projede e, Antoine Bouger'a e, katkıları var. Panoptizm işinden bahsedeceğiz. Bir ses enstalasyonu e, Bayrampaşa'da ve Saint Anne'da Fransa'daki bir başka e, hapishanede e, kapatılmış e, tutuklu kalmış aslında. İnsanlarla yapılmış mülakatlardan oluşuyor. Ben de tam da bunu sordum. E, aslında bu işin öznesi de olan insanlar e, kim diye. Şu anda sergide 7 kişinin hapishane tanıklıklarını e, duyuyorsunuz. Çok daha fazla aslında mülakat e, üretilmiş bu sergi sürecinde saatlerce. Yanlış hatırlamıyorsam 80 saate yakın bir materyalden bahsetti ama bu Panoptizm sergisi içerisinde sadece 45 e, dakikalık e, sürekli loop halinde tekrar e, eden e, bir e, dizi tanıklığın ardarda e, getirilmiş ses halleri var. Bir de e, radyo için üretilmiş bir buçuk saatlik bir başka versiyon. Bu sergide e, sunulandan biraz daha fazlasını kapsıyor ama e, sıkı bir elemeden geçirmek e, zorunda kalmış yaptığı e, mülakatları bazen işte insanların ifade biçimlerinin eksikliği bazen de çok ilginç şeyler söylen, söylenmiyor olması. Don Antoine, euh, quel était ton intérêt quand, quand tu étais avec euh, ces personnes qui étaient incarcérées, e, incarcérées e, pendant les années, je sais pas, et quel était euh, les termes importants pour toi L'objectif euh, de ce projet euh, dès le début, c'était euh, donc moi je me je ne m'intéressais pas du tout au passé pénal, donc la raison pour laquelle les gens ont été en prison, ce n'était pas le mhm. propos euh, du tout. Je leur demandais même pas euh, pourquoi ils sont rentrés en prison. Moi, ce que je voulais, c'était travailler sur l'expérience de l'incarcération, qui est comment l'enfermement, la surveillance, l'isolement. Euh, <coughs> je voulais travailler là-dessus et du coup sur quels sont les effets sur le corps, sur les perceptions de ces personnes-là. Donc on a fait un petit, euh, enfin, comme un espèce de balayage de plusieurs thématiques mhm. de, l'entrée en prison, même un peu avant l'entrée en prison, le moment de l'arrestation jusqu'à la sortie et, tout le moment où on retrouve euh, cette société qu'on n'a pas vue depuis euh, très longtemps, enfin, où ils retrouvent cette société qu'ils n'ont pas vue depuis très longtemps. Donc mhm. voilà, l'idée c'était vraiment de balayer différentes choses, donc ça passe par l'organisation dans la cellule, le son en prison. Euh, la solitude, euh, euh, le, le, rôle des lettres en prison, le rôle du, parloir, comment on perçoit l'extérieur, la sortie de prison. donc vraiment, il y a tout ça balaye un peu tout tout, de l'entrée jusqu'à la sortie. Donc, et vraiment, l'idée, c'est de travailler sur vraiment comment les perceptions se, se, se, transforment au cours de, de, de, de, ces expériences de l'incarcération. Peki sen Ee, Elemeyi yaparken yani e, elde ettiği mülakatları şu anki haline getirirken e, neydi esas ilgilendiğin alanlar, hangi kriterleri kullandın diye sorduk. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu serginin hakikaten önemli bir e, özelliği. burada tanıklıklarını, hapishane tanıklıklarını dinlediğimiz insanların işledikleri suçlarla hiç ilgilenilmiyor özellikle ilgilenmiyor diyelim e, daha doğrusu e, ya da ne, ne tür suç işlemiş oldukları bunu niye yaptıkları ile ilgili temel e, aslında hmm, konsantrasyon konusu e, kapatılma hali izole olma e, süreci ve tüm bunların aslında beden üzerindeki bu insanların bedenleri üzerinde e, beden deneyimleri üzerinde nasıl etkileri olduğunun araştırılması aslında e, hapishane e, deneyiminin evet hmm, hapishaneye girmeden önceki kısa bir süreç sonra tutuklanma anı ve hapishaneden çıkış genel olarak böyle bir e, kronolojik kapsamı var her bir eski e, mahkumla karşılaşılırken bununla beraber işte e, uzak kaldıkları toplumun niteliğini e, ortaya çıkarmayan yönelik özel bir ilgi göstermekle beraber hapishaneye girdiği andan sonra hapishanenin e, içinin nasıl organize edildiği, nasıl örgütlendiği, hapishanenin e, sesi e, vesaire gibi doğrudan ya da o, e, dış dünyanın doğrudan etkisi olan mektupların nasıl önemli, e, ne manaya geldiği gibi sorular e, bu eski mahkumlara yönetilmiş ve en nihayetinde tabii ki hapishaneden e, çıktıktan sonra e, topluma adapte e, olma süreçleri de e, yine özel bir konu. Donc, euh, le centre de concentration, c'est, euh, ce sont les corps, les corps des ex-prisonniers. Le, le corps, l'esprit, vraiment le c'est euh, l'être l'être humain en fait c'est vraiment plus que le corps c'est l'être humain dans toute sa globalité. Sadece bedenleri üzerine olan etki değil zihinleri üzerine e, olan etkisi de aslında bu kapatılma sürecinin mahkumlara zihinleri üzerine olan da etkisi yani en genelde söylersek aslında kapatılmanın insan denen varlık e, üzerindeki e, etkisi. Mea, ya hmm, pour certains ex expésionniers une hmm, distinction qui est euh, vraiment réel euh, entre le corps et l'esprit quand ils sont dans le prison. Donc, euh, ouais, ouais, je les ai pas mal interrogés sur comment ils perçoivent leur corps, leur esprit, et souvent il y a une, grosse dichotomie, soit certaines, certains oublient un peu bah, soit leur esprit, soit leur corps, mhm. et en, favorise un ou l'autre, ou, se ou se laissent complètement abandonner dans, mhm. dans, dans, un espèce de marasme, tant dans le corps que dans l'esprit, quoi. Euh, mais il y a quand même, euh, en tant qu'être humain, euh, de, vraies, transformations sur psychologiquement. Et, psychologiquement, il y a vraiment mhm. des, choses qui se passent pour tous, qui sont finalement assez universelles. En fait, on, voit quand même que, à travers ce projet, qu'on soit en France, en Turquie, peu importe pourquoi on a été en prison, combien de temps on a été en prison, il y a quelque chose d'assez global sur, euh, sur euh, l'isolement, comme euh, un renfermement sur soi-même, une espèce de paranoïa qui se développe mm un mhm. petit peu autour, de, autour de tout ça. Evet Antoine'a hem beden ve zihin arasındaki ayrıma dair bir soru sorduk. Genel olarak hani insan olarak aslında orada deneyimin nasıl e, olduğuna e, merak etmiş olsa da mahkumların tanıklıklar, tanıklıklarından gördüğümüz kadarıyla e, beden ve zihinle ilgili çok ciddi bir ayrışma e, söz konusu oluyor. Bir kere kapatılmaya görün e, diye sorduk. Evet e, bu bazen gerçekten bazı mahkumlar için e, bir dikotomi haline alıyor e, diye belirtti o da. Birinden birini yani zihni ya da bedeni seçenler oluyor. Birini e, olduğu gibi terk edip e, kendilerini salıverenler e, olmuş oluyor. Bunlarla ilgili çok ilginç örnekleri aslında e, bu ses haliyle tütün deposunda hafta sonuna kadar e, duyabilirsiniz. Bedeniyle e, alakalı e, tüm koşullardan e, vazgeçip kendini yazıya e, vermiş olanlardan e, tutun da aslında işte orada sadece bedenine e, odaklanıp zihinsel e, ya da işte düşünsel faaliyetini geride bırakmış olanlar. Evet tüm bunlarla beraber ciddi bir ayrım getirse de kapatılma e, deneyimi beden ve e, zihin e, arasında e, genel olarak mülakatlardan alınan izlenim e, büyük bir e, dönüşüme maruz kalmakla beraber bu insanların global denilebilecek ortak bir takım e, deneyimlerin e, tüm koşullardan bağımsız olarak Fransa ve Türkiye'de de aynı anda e, deneyimlendiğini söylüyor. Yani bu aslında işte tecrit edilme e, deneyimi ya da işte kendi içine kapanma ve zaman zaman da paranoya e, ruh haline bürünme gibi özelliklerin e, dediğim gibi tüm koşullardan ya da hangi ülkelerde olunduğundan bağımsız olarak yani bir e, insan olarak bu mahkumların üzerinde e, doğrudan gözlemlenebildiğini yani global bir tespite doğru da ilerlediği e, söylenebiliyor. Donc... E, T'as dit que euh, c'est juste 45 euh, minutes, mais euh, comment t'as as monté les, les sons comment, comment, comment, tu as monté les narratifs comment, tu les as assemblés <clears throat> Donc, au sein des 45 minutes, il y a trois parties, globalement. Mhm. Il y en a une qui est plus orientée sur l'arrestation et l'arrivée en prison, mhm. donc tout le protocole d'arrestation, tout ça. Mhm. ensuite, il y a le, la deuxième partie, on, là, on rompt complètement euh, esthétiquement, ça, et, dans le son, et dans la lumière, euh, dans la, vidéo, on rompt, il y a une rupture assez, euh, assez brutale. Mmh. donc là, ça parle plus du, quotidien carcéral, donc c'est plus centré sur un personnage ou à chaque, par, personnage par personnage plutôt que sur une narration plus globale. Mmh. Donc là, il y a des témoignages français et, turcs qui sont spatialisés dans différents endroits de l'espace mmh. pour qu'on puisse se concentrer sur un un témoignage à la fois. Mhm. Et euh, la troisième partie, c'est euh, sur euh, la perception qu'ils peuvent avoir de l'extérieur, donc via les lettres et, le, parloir, mhm. et tout le protocole de sortie qui les amène jusqu'à l'extérieur et comment, une fois à l'extérieur, on les, ils se retrouvent dans ce, dans, dans le monde extérieur. Donc c'est pas une fin très heureuse finalement. <laughs> c'est euh, plutôt une euh, fin euh, qui est à l'image du début en fait. C'est vraiment comme un miroir. on rentre, quand on rentre en prison, on rentre dans un espace qui est hostile finalement. Et quand on en ressort, on re-rentre dans un espace qui était avant l'incarcération, pas un espace hostile, mais qui est devenu hostile avec cette expérience-là. Ouais. 45 e, dakikalık e, bir e, combien il y avait combien d'eau-parleurs il y avait là-bas Cinq haut-parleurs. Cinq ah, haut-parleurs. et, chaque fois, une autre personne qui parle. Euh, sur la deuxième partie, c'est ça. Sur la première partie, la deuxième partie, c'est euh, c'est quelque chose, une, une, diffusion qui est plus globale, donc <laughs> plus diffuse. On n'est pas centré sur un haut-parleur à chaque fois. C'est dans la deuxième partie qu'on est euh, dans, vraiment dans une diffusion haut-parleur par haut-parleur. Evet toplamda 5 hoparlörden hikayeleri e, duyuyoruz. Daha doğrusu hapishane tanıklıklarını. E, bu e, ilginç bir montaj tekniği var. Kısaca ondan bahsetmek isteriz. Gittiğinizde daha size belki de yardımcı olabilir diye. Her bir hoparlörde duyulan anlatı toplam 3 bölümden e, oluşuyor. İlk bölüm aslında e, tutuklanma e, ve cezaevine e, geliş e, sürecini anla, anlattıkları bölüm. Burada aslında e, her bir e, mahkumun kendi yaşadığı hikayeleri anlatılıyor olmakla e, beraber e, her bir hoparlörde bu ilk bölümde yani tutuklanma ve cezaevine geri sürecini anlatan e, ilk e, bölümde her hoparlörden aynı hikayeyi, e, aynı sesleri, aynı anlatıyı duyuyor e, oluyoruz. Daha sonra bu birinci bölümün süresi bittiğinde ikinci bölüm başlıyor. O zaten hoparlörlerin hemen altında e, deneyimleyebileceğiniz bir e, video enstalasyonu da var. O video e, enstalasyonunda bir e, açılıp kapanan, da, e, daralıp genişleyen bir e, daire bulunmakta. İçi beyaz bir daire bulunmakta. O daireler devreye girdiği andan itibaren de her bir hoparlör, hoparlörde aynı ayrı e, mahkumların, eski mahkumların daha doğrusu tanıklıklarını e, duyabiliyor oluyorsunuz. Yani hapishane deneyimlerini daha doğrusu e, duyuyor oluyorsunuz. Sonrasında da üçüncü e, bölüm geliyor. Bu ikinci bölümü e, mütakip. E, böyle diyor. Üçüncü bölüm olarak ayrıştırılmasının sebebi de yine aynı ilk bölümde e, olduğu gibi. E, burada yine hikayeler... Antoine Boucher'in e, seçmiş olduğu montaj e, tekniğine tekniğine uy tekniği uyarınca e, dışarıyla olan iletişime dair oluyor. Yani dışarıdan gelen mektuplar, görüşmeler dışarıya çıkış e, anında bu üçüncü bölümde an, e, anlatmakta. Ki tekrar edelim bu üçüncü bölümde e, anlatının beş hoper, hoparlöre e, dağıtılmış vaziyette. ilginç bir noktadan bahsetti Antoine E, mahkumlar hapishaneye e, girdiklerinde aslında e, biraz aslında düşmanca denebilecek bir e, mekana giriş yapıyorlar. Burada gözlemlediğimiz şey hapishaneden çıktıklarında e, hapishaneye girmeden önce düşmanca olmayan koşullar artık düşmani koşullara e, dönüşmüş vaziyette. Yani serginin sonuna e, geldiğimizde bir nevi aslında e, kötü bir döngüyü, daireyi maalesef tecrübe etmiş insanların tanıklıklarıyla baş başa geliyor, baş başa kalmış oluyorsunuz. Hmm, l'expérience pour, euh, pour nous. <laughs> Ouais, c'est aussi un peu euh, claustrophobique peut-être. Un petit peu. En fait, euh, donc l'arrivée dans l'exposition, donc il y a donc en, toute petite introduction, il y a deux casques qui sont mis sur un mur pour écouter un petit son d'entrée. Donc là, c'est chaque personnage se présente, chacun son tour. Mmh. Les, tous les tous les sujets se présentent chacun leur tour. Mhm. Et euh, après, on rentre dans une pièce rectangulaire, presque carrée, euh, plongée dans le noir. Euh, et donc donc il y a ces cinq haut-parleurs qui diffusent du son et il y a six vidéoprojecteurs. Donc sous chaque haut-parleur, il y en a un qui diffuse mhm. et il y en a un, grand vidéoprojecteur au centre. Et donc du coup, toute la lumière est créée par par la par la vidéo, parce que c'est de la vidéo qui n'est pas figurative. Mhm. Donc euh, l'idée, l'idée de base euh, qu'on qu'on voulait, qu'on c'est d'avoir un espace euh, très minimaliste en termes de, d'image et de, même de son. Enfin, finalement, il y a, tout est d'avoir un espace ralenti et complètement minimal mhm. pour que les gens se mettent dans un, dans un état d'esprit de contemplation un peu ralenti euh, qui, permet à l'écoute des sons et avec un petit peu d'image euh, qui sort des vidéoprojecteurs, mhm. d'avoir euh, comme des images d'esprit qui puissent arriver, des, que chacun se crée ses propres images en fait. Mhm. Donc voilà, après en effet il y a un petit côté un peu... c'est pas peut-être pas claustrophobique, mais il y a un petit côté assez oppressant en effet dans, dans, dans l'installation. Après, il y a euh, voilà, les témoignages, c'est en, pour, pour tout ce qui est pour l'ambiance, on s'est quand même, même si ça colle pas exactement à ce qui est dit au moment même, on s'est beaucoup inspiré de, de, bah, ce qui ressortait des entretiens en fait, de, tous les enregistrements que j'ai pu avoir euh, des gens qui parlaient de, la prison. Donc vraiment l'idée d'avoir un espace un peu confiné euh, où tout, comme tout s'arrête un petit peu, tout est ralenti et que les, du coup les, spectateurs puissent vraiment ralentir et commencer à contempler euh, en écoutant. Evet bizim için nasıl bir deneyim söz konusu olduğunu e, söyledim yani sergiyi görecekler için şahsım adı da ufak klostrofobik olduğu gibi bir yorum da yaptım. Bu aslında espriydi e, bir yandan da Antoine'ı biraz teşvik etmek için. Sergi şöyle aslında düzenlenmiş vaziyette. Deponun giriş katında yer alıyor. Her şeyden önce onu söyleyelim. Ee, öncelikle size iki hoparlör, e, pardon kulaklık e, karşılayacak. Bu kulaklıklarda biraz sonra e, tanıklıklarını, deneyimlerini duyacağınız e, kişilerin kimliklerini öğreniyorsunuz. E, nerede doğdukları, ne yaptıkları, kaç sene hangi hapishanede kaldıklarına e, dair Bunlar bir e, tür aslında kimlik e, bilgileri. Bu bilgilere vakıf olduktan sonra biraz ilerleyip sola döndüğünüzde kareye yakın dikdörtgen karanlık bir odanın içinde kendinizi buluyorsunuz ve bu odada 5 e, adet hoparlör, e, hoparlör ve e, tane de video projekt, projektör e, bulunmakta. Evet bu video projektörlerden gösterilen e, figürler değil kesinlikle. Görüntülere yani maruz kalmayacaksınız. E, bunun yanı sıra o karanlık e, odanın bölümlenmelerini e, ayarlayan diyelim. E, beyaz ışık bu video projektörlerden hoparlörün hemen e, altına yansıtılmakta. Ortada bir e, merkezi alanda açılıp, açılıp kapanan e, bir e, beyaz daire diye de benim anlatmaya çalıştığım e, sessiz bir başka video bulunmakta ama e, her e, hoparlörün altına e, yansıtılan e, görüntüler, görüntüler değil de aslında ışık diyelim e, mekanında e, izleyicinin kat edebileceği e, alanı bir manada kısıtlıyor denebilir. Evet her bir hoparlöre yaklaştığınızda burada biraz de anlatabilirim ayrı bir e, deneyimin tanıklığı duyuyorsunuz. Hapishane e, deneyimini e, duyuyorsunuz ki bu sırada ışığa yakınsınız ama buralardan uzaklaşırken bir başka hoparlöre giderken siyah alanlardasınız. Antoine aslında e, bunun hani e, temelde o siyah alanlarda biraz da insanların kendi fikirlerini oluşturma ve hayal e, gücünde kendi e, deneyimlerini hapishane deneyimlerini kurmalarına yönelik e, olduğunu da söyledi. Çok klostrofobik e, olacağı söylenemese de e, bu alanlar hakikaten e, bu kapatılma ve e, işte evet e, bir yerde sınırlandırılma e, deneyimini e, izleyiciye doğrudan yaşatmak e, üzere e, düşünülmüş ışıklar arasındaki karanlıkta e, kapatılma nedir diye e, düşünüyorsunuz. Antoine, euh, c'était une exposition de, très courte durée, mm. malheureusement. De 15 jours. De, 15 jours seulement. Et euh, il y a une autre euh, en France, je crois. oui, donc en fait, là, on a présenté, c'était la première à, dépôt. Mm-hmm. Donc c'est la première fois qu'on le présentait sous sa forme finale, finalement. Mm-hmm. On avait présenté en France une maquette, une version d'essai en septembre. Euh, à Paris, euh, au Garage Mu, suite à une résidence que j'avais fait euh, pendant l'été. Mhm. du coup, là, oui, il va y avoir très certainement une diffusion à Paris très, rapidement. J'ai pas encore les dates et les lieux. Mais en gros. C'est juste pour les auditeurs parisiens. Ouais, <laughs> bah, merci aux auditeurs parisiens. Euh, de, voilà, il y aura pas. Euh, sur, à Paris, on espère pouvoir le faire aussi à Avignon, qui est la ville mhm. euh, de, la prison, et à Marseille, parce que euh, moi j'ai travaillé avec Radio Grenouille comme euh, Radio il y a quelques années. Et, euh, et du coup, voilà, moi, ça me tient à cœur d'essayer de, de, le faire tourner dans des différents lieux. Et après, si on peut revenir à Istanbul ou ailleurs en Turquie, on, mhm. reviendra, mais on verra en fonction des mhm. différentes opportunités. Euh, Evet, başka nerede olacak diye ufak bir parantez açtım. İstanbul'da sadece Türkiye'de ama Fransa'da, Paris'te e, tanıklıkların kaynaklandığı Avignon'da ve umut ederim ki Açık Radyo'nun da zamanında çok yakın çalışma arkadaşı olmuş olan Radyo Grunion e, şehri Marsilya'da da e, sahnelenecek. Daha önce Paris'te ufak bir maketini e, gösterdik ama e, esas sergilemeler buralarda olacak e, diye belirtti. İstanbul'daki panoptizm e, deneyimi için son birkaç gün, e, pazar günü son günü hatta şiddetle tavsiye ediyoruz. E, bu uzunca süre üzerine e, çalışılmış ve İstanbul'da çok da aslında benzeri görülmeyen işi. E, Antoine Ginot question. Est-ce que, euh, est-ce que tu te désignes comme, comme un activiste Oh <laughs> euh, Bon, c'est une vaste question. Euh, activiste, c'est peut-être un, un, mot un peu fort, euh, je sais pas trop. Euh, en tout cas, euh, moi, ce que je sais, c'est que ce projet est né d'un engagement euh, politique finalement, mhm. parce que <clears throat> je, suis, actif dans différents collectifs et associations autour des prisons en France mhm. notamment. Et voilà, moi, en fait, j'ai été choqué par mon intérêt pour les mon, mon, activité autour des prisons est née d'une expérience en Turquie où j'ai été un peu choqué de beaucoup de gens qui parlent de prison autour de moi, alors qu'en France, on en parle finalement très peu du coup, c'est comme ça que j'ai été amené à, travailler sur les prisons. activiste, euh, oui. Après, ce projet, pour moi, il est euh, Là où je trouve qu'il est assez fort, c'est qu'il n'affirme rien, mais euh, il laisse les gens réfléchir sur, euh, mhm. tout en étant finalement assez, orienté. Mais euh, tu as, déjà travaillé avec les collectifs en France aussi. Ouais, j'ai été, été en prison plusieurs fois, enfin pendant deux ans, toutes les semaines. Pour ce projet Pas pour ce projet, mais pour d'autres, d'autres, d'autres activités Ce projet n'était pas mon, seule, mon seul investissement. Voilà, en prison, j'ai fait des ateliers d'alphabétisation, de, de, <laughs> de, de, théâtre, de, théâtre. Choses, comme ça. Mais, euh, mais ça, j'ai décidé d'arrêter parce que je, je, ne veux plus, y plus aller en prison. <laughs> evet, kendi bir aktivist olarak tanımlıyor musun diye, kışkırtıcı olsun diye bir soru sordum Antoine'a. da aktivist ağır bir kelime dedi e, hakkıyla. Evet, daha önce hapishanelerde çalışmış Antoine. Orada okur yazarlık dersleri vermiş, tiyatro gösterileri yapmış ama daha fazla sürdürmeyeceğim bu e, hapishane faaliyetini. Çünkü artık hapishane görmek istemiyorum diye belirtti. Evet, <clears throat> Fransa'da farklı kolektiflerle dediğim gibi hapishaneler etrafında çalışmaları olmuş ama bu projenin e, fikri benim işte aktivizmi olarak işaret ettiğim kısmı e, Türkiye'de aslında bulunduğu sürede insan etrafındaki insanların sıklıkla e, hapishanelerden, mahpushane deneyiminden e, bahsediyor oluşuna şahit olduktan sonra şaşırıyor. E, Fransa'da bu böyle değil aslında diye temelde bunun üzerine e, eğilmesinin sebebi yani işte kapatılma e, deneyiminin insan denen varlık üzerinde genel olarak insan denen varlık üzerindeki etkisine peşine düşmesinin sebebi de e, bu oluyor. Donkan e, bir de şunu söylüyor tam da aslında bir e, pozitif önermesi yok aslına bakarsanız. E, olumlayıcı herhangi bir şeyi olumlamıyor e, diyor. Sadece hapishanelerde olup bitenin ortaya konmasından e, ibaret. E, tandis que euh, cette expo n'a pas une affirmation. Hmm, enfin, il y a, je, je pense qu'il y a une thèse que euh, l'expérience d'incarcération, c'est euh, universel. universelle. et c'est global et c'est euh, outre euh, les différences nationales et tout. C'est un peu ça le propos, et puis voilà, le travail est sur, euh, entre guillemets, l'inhumanité des prisons, quelles que soient leur, leur, quasiment leurs conditions d'incarcération, parce que en France, en Turquie, c'est des conditions qui n'ont rien à voir. Euh, <laughs> et euh, surtout dans les années 90, euh, parce que du coup, Bayram Pacha, j'ai beaucoup travaillé sur les années 90. Uh-huh. Mais du coup, il y a une thèse qui est sur un peu l'universalité de, l'enfermement et quelle, la violence que peut être cet enfermement et cette surveillance. Du coup, c'est vraiment un travail sur un peu l'inhumanité de, uh-huh. ces lieux-là et sur la tragédie que c'est sur pour ces personnes-là. Enfin, uh-huh. quand on rentre en prison, quand on en ressort, c'est C'est voilà, euh, c'est inhumain euh, quoi. Evet, e, serginin nihayetinde olumlu bir nasıl diyeyim pozitif bir tezi olmadığını ve sadece o deneyimi ortaya koyduğunu e, söylemekle beraber Antoine Azevel e, şunu da ifade etmişti. E, burada yaşanan deneyim yani kapatılma deneyimin aslında bir takım evrensel özellikleri de var. Buna ne diyorsun dedim. Bu aslında zaten önermenin kendisi değil mi diye ortaya koyduğu önerme. Evet en nihayetinde ortaya konmak istenen panoptizm projesiyle beraber Antoine Bouchard'ın insaniyetten ne kadar uzak oldu hapishane deneyiminin. Bununla beraber şöyle ufak bir şahide var. Tabii ki e, Türkiye'deki hapishane koşulları ile Fransa'daki hapishane koşulları asla eşit değil. Özellikle Bayrampaşa e, özelinde e, 90'larda hapis yapmış çok fazla insanla konuştum. Dolayısıyla Fransa'da yaşanan aynısı e, olduğunu söyleyemem ama en nihayetinde e, genel e, hapishane deneyim yani insani deneyim üzerinden bakıldığında e, bir takım süreklilikleri ve devamlılıkları e, tespit etmek mümkün. Bunu biraz yorumlayarak çeviriyorum. Bu devamlılıkların temel sebebi de aslında hapishane denen şey ne kadar insaniyetten uzak oluşu diye söyledim Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı Antoine c'est pour nous la fin de l'entretien. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Merci Açık Radyo. Tu as aussi à préparer mm, une petite partie euh, de son. <clears throat> En gros, euh, ouais. Parce que à la base, ce projet, c'était une création radiophonique mhm. que je voulais diffuser en même temps euh, sur Hachik Radio que l'exposition à dépôt. Mais euh, bon, euh, c'est compliqué d'avoir les deux euh, travails de front. Euh, tout s'est fait assez vite finalement, donc voilà. Donc ça sera diffusé. J'enverrai les sons pour plus tard pour pouvoir tout diffuser mmh. ensemble. Mais là, du coup, j'ai préparé un petit son qui est le deuxième épisode de la série, puisque la création radio est en série. Donc, qui traite d'un moment pas très drôle, enfin, qui est assez horrible qui, est un peu dans l'installation le climax sonore euh, de, du, donc qui est sur la fouille, euh, la, fouille à nu euh, en arrivant en prison. La fouille à nu. Ouais. C'est quoi la C'est la fouille à nu, c'est c'est body search. <laughs> Ok. Merci beaucoup Antoine. Pour ah, Şimdi ufak bir özet bir sürpriz de var bu söyleşinin. Ee, şimdi size bir parça ses dinleteceğiz. Aslında bu panoptizm sergisi bir e, radyo üretimi olarak en başında düşünülmüştü. Ve tütün deposundaki sergilemeyle e, beraber mümkün olabilseydi e, ee, seslerinde bir tür radyo yayını e, yapılacaktı. E, evet en nihayetinde edit süreci bitecek illaki ve sesler e, elimize ulaşacak. O zaman bakacağız ne yapacağımızı ama şimdi bu akşamın yayınına e, özel bir küçük parça var. Antoine'ın bizler için hazırlamış olduğu sergide ikinci bölümlere denk gelen bir bölüm. E, biraz sert bir bölüm e, olacak diyor. Yani ses manasında sessel e, manada bir tür klimaksa denk e, geliyor bir tür zirve noktasına. Evet bu üst arama süreci hapishaneye girdiğindeki üst arama sürecine dair tanıklıklardan bir bölüm e, seçmiş. E, şimdi Panoptizm sergisinden bu bölümle sizleri baş başa bırakalım ve hatırlatalım panoptizmi deneyimlemek için pazar son gününüz. Merci beaucoup Anton. Merci Xen. Anadan doğma soyuyor komple. Yani makineden filan geçtiğin hariçti yani. Komple hem jandarma soyuyordu hem gardiyanlar. Yani iki tarafta olduğu gibi komple işkence yapılıyordu. Mesela bu anadan doğma soyarak arama zaten şeydi. Geniş çaplı arama yapılacağını On sait qu'on va être fouillé d'une manière totale quand on voit le gardien mettre des gants en plastique. Il parle pas, il, y a les gestes qui, sont là, il a juste un moment de dire mets-toi à poil, mais en disant de toute façon tu, tu y passeras quand même. Tu n'as pas le choix. konuşmuyorlar ama hareketleri, davranışları konuşur gibi. Anadan doğma soyun. Zaten her halükarda bunu yaşayacaksın. Başka seçeneğin yok. Esinti yapıyor yani o bir nevi işkence yani. Hiç yapılacak bir şeyin kalmıyor yani orada mecburen soyunmak zorunda kalıyorsunuz. O önemli değil yani nasıl hissedersen hisset o onlar için geçersiz yani. Ya tabii ki insan eziliyor, sıkılıyor ne yapıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Mecburu aramadan geçtikten sonra giyiniyorsun. kötüsü ilk arama. Ne yapacağına dair bir fikre sahip değilsin. Çünkü genel bir belirsizlik içerisindesin. O açıdan yapabileceği hareketleri anlayabilecek bir durumda değilsin. O ilk aramadan sonra bir yenisinin yapılmayacağından son derece emindim. Ama neticede sonuncusu da değildi. La pire c'est la première. Tu n'as pas le le contexte de savoir ce qu'il va faire. car tu, as, tu es dans l'inconnu total, donc tu n'as pas une attitude de, euh, de comprendre les gestes qu'il va faire. Parce qu'à cet instant-là de la première fouille, j'étais persuadé euh, qu'il qu'il en aurait plus et que c'était la dernière. Mais finalement, euh, ce n'est pas la dernière. Aramanın sonunda genel bir sessizlik hakim. Guardian'a gözlerini dikmiş. Şimdi aynısını ben sana yapsam sen nasıl bir tepki verirdin der gibi bakıyorsun ve aynı zamanda çabucak giyinip sanki bir tecavüze tanık olmuşsun da bir an önce oradan kaçmak istiyorsun. À la fin de la fouille, il y, a un, y a un silence total et il y a un regard qui est qui est direct vers le gardien en lui disant mais si c'est moi maintenant que je te le faisais, comment tu pourrais réagir même temps euh, une façon de vite se rhabiller presque comme si euh, tu avais assisté à un viol et que tu voulais t'enfuir le plus vite possible. En fait, c'est pas au moment de la foule qui m'a fait le, le le plus. C'est au moment que je me suis dit, mais c'est un homme qui m'a fouillé, de me laisser si facilement faire. Tout le monde pourra faire tout ce qu'il Artık herkes bedenimi nasıl isterse öyle kullanabilir.